أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا zahvalu pripada Allahu jalla šanuhu, neka salavat selam na poslanika Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala: Ja "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala la tamutunna illa wa antum muslimun." Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarek ve taala molim da nas učini od onih koji ga se boji istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zrba. Na samom početku, draga braću da vam kažem da ja ništa posebno nisam pripremio da vam govorim. Jer niti sam znao gdje dolazim, niti kome dolazim, niti kada ja doći. Tako da ono, znači nemojte mi, a naj, zamjeriti na ovome. Međutim, eto, mislio sam ili odabrao sam jedan hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da se podsjetimo na njega odnosno da svoje duše nahranimo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam vrala i molimo ga na početku da nas učini od onih koji se odgajaju na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ovaj hadis je zabilježio imam At-Tabarani المقصود ديالو المعجم الاوسط وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه دع الله بسني صلى الله عليه وسلم يرنى ابريل كيركو جاءني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت دع الله بسني صلى الله عليه وسلم ركو دشو يا جبريل يركو ميه او محمد جيبي كل كوفتش علي تشو وأحبب من شئت فإنك مفارقه i voli koga hoćeš, ali ćeš ga napustiti. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ I čini šta god hoćeš, ali ćeš zato biti pitan, nagrađen ili kažnjen. Kaže, وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَأَنَّ عِزَّهُ إِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ I znaj da je čast vjernika u njegovom obavljanju namaza po noći i da je njegov ponos u, njegovom, u njegovoj nepotrebi za ljudima. Znači ovo jedan kratki hadis Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam iz kojeg, draga braća, možemo naučiti mnogo toga. Allahova mudrost je bila da je ovaj hadis u kojem se govori da čovjek živi koliko god hoće, međutim da će umrijeti, da ga je zabilježio, odnosno da ga je prenio ashab koji se zvao Sahel ibn Sa'ad as-Sa'idi. Ovaj ashab Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam je živio preko stotinu godina. A zabilježio ovaj hadis u svojoj zbirci imam At-Tabarani, koji je također živio preko stotinu godina. Međutim, pogledajte, znači čovjek koliko god živi, međutim doće moment kada će sresti svog gospodara. Pa tako prvi dio ovog hadisa, Allah vam dao svako dobro, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas podučava, znači da vjerni, da onaj koji vjeruje u Allah, jer koji vjeruje njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji vjeruje u sudnji dan, da on mora da uvijek kod sebe ima nešto što se zove sećanje na smrt. I da čovjek uvijek, i koliko god bio mlad, koliko god bio star, mora kod sebe da ima svijest da će mu smrti doći. Bio mlad, bio star. Znači mora, draga braćo, da ima kod sebe, da ima kod sebe tu svijest. I zato Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam odgajio svoj ashab Zato je preporučivao svojim ashabima da se mnogo sjećaju smrti. I zato kao što je zabilježi imam At-Tirmizi u svom sunanu, da Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam govorio Ekthiru dikra hadu min laddad. Mnogo se sjećajte onoga koji uništava slasti. Znači, koji uništava sve čovjekove slasti, iz temelja. Šta je to? To je smrt. Allah poslanih alaihi salatu wa još jednom kažem, odgajio svoje ashabe da se mnogo sjećaju, da se mnogo sjećaju smrti. Ashabi Allahu Kusanika sallallahu alaihi wa sallam kao najbolja generacija koja je hodila, hodila zemljom nakon Allahu i poslanika su bili oni koji su se mnogo sjećali smrti. Pa je, ta, tako, tako, pa je također zabilježi imam Termizi u svom sunanu od Hanija, nač, roba Osmana radijallahu ta'ala anhu, da kaže, da opisujući stanje Osmana radijallahu ta'ala anhu, da kaže da Osman radijallahu ta'ala anhu, Osman ibn Affan, taj časni ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže kada bi se spomenuo džennet i džahennam, kaže ne bi plakao. Međutim kaže, wa idha dhukira al qabru, baka, ali kada bi se spomenuo kabur, onda bi kaže počeo da plače. Plakao bi toliko dok se njegova brada ne bi namočila, to jeste dok ne bi bila mokra. Pa smo rekli, Osmane, spomene se džennet, spomene se džahennam, ti ne plačeš, međutim spomene se smrt, Pa spomene se kabur pa ti plačeš, kaže zašto to? Kaže zato što sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi wa sallam da kaže innal qabra awwal manzilin min manazil al akhirah Kaže zato što sam čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi wa sallam da kaže da je kabur prva stanica od ahiretskih stanica. Ka, pa kaže ko tu uspije, ono što će doći posle toga, ejsaru min lakše. Međutim, ko tu ne uspije, ono što dođe posle toga je teže od toga. I zato znate Allah vam dao svako dobro, da ono što je islamske akide, od islamskog vjerovanja, jeste da vjerujemo svi da čovjek kada bude umiro, da će mu doći melek smrti, da će mu uzvišeni Allah tebareku ta'ala postati meleka smrti koji će mu uzeti dušu. I kada mu melek smrti ili meleki smrti ako i bude više, kada mu uzmu dušu, njegova duša se vraća, znači neka duša ide do sedmog neba, neka ide do sedmog, do sedmog neba, do ispadarša, međutim duša se vraća u kabur, to jeste duša se vraća u tijelo. I tu, do sudnjeg dana, ima nešto što se zove ili uživanje u kaburu, ili patnja u kaburu. I od toga je da čovjeku dolaze <coughs> dva meleka, znači koji mu postavljaju na tri pitanje, kojem, kom je gospodar, koja mu je vera i koji mu je poslanik. I posle tog pitanja, to zove fitnetul kabar, iskušenje u kaburu, posle toga znači, ili uživanje, ili patnja da nas Allah tabarik wa ta'ala sančuva. I na to upućuje hadis koji je zabilježi ima Bukhari, muslimu svojim sahihima, da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike mrla ala kabrein, da jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wasallam prošao pored dva kabura, pa da je rekao, kaže, innahuma la ju'adzabani wa ma ju'adzabani fi kabir. Ova dvojica koji su ovdje zakopani, oni se sada kažnjavaju, međutim ne kažnjavaju se radi velike stvari. Kaže, amma ahaduhuma, fa kana la jestatiru min al bauli, wa amma al-akhir, fa kana mi šibin namina. Kaže, jedan od njih se nije čuo od mokraće, To jeste nije se pravo čistio poslije male nužde, a drugi je, kaže, vodio sa namimetom. Šta je namimet? Namimet je da prenosiš govor jednog čovjeka drugom čovjeku kako bi posađio tu dvojicu, kako bi posađio tu dvojicu drugu. Pa vidimo ovdje da se čovjek kažnjava u kaboru i radi stvari koje, u koje nije ubijeđen da je to veliki grijeh. Znači nije uslov za grijeh da ga mi smatramo da je veliki nego ono što je Allah dželle šanu nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinili je okarakterisala kao grijehom to ostaje grijeh do sudnjeg dana pa makar ga ti smatrao da je drugačijim ili ga nazivu ovim ili onim ovim ili onim imenom i zato čovjek mora ko bio mlad bio star da uvijek draga braćo kod sebe ima tu svijest koja se zove ahiret koja se zove smrt koja se zove kabur i ta stvar ta činjenica je ono što mijenja naše živote razmišljanje o ahiretu učini da čovjek koji je nemusliman da postane musliman. Kada razmišlja o Allahu, o Allahu o jednoći, o Allahu o veličini, kada razmišlja o vječnosti, učini da prihvati islam. Međutim, ta činjenica također čini da mi koji smo muslimani i mi koji smo mladi, čini da mijenjamo svoj odnos prema vjeru. Ta stvar čini da mijenjamo svoje ponašanje. Jer musliman, znači kao što je bitno da ima ispravno vjerovanje, isto je tako bitno da ima šta, da ima ispravno ponašanje. Znači, bilo se radilo ponašanje prema nemuslimanu ili ponašanje prema muslimanima. Jer Allah upozanih sallallahu alaihi wa sallam, vi znate koliko je došlo hadisa u, u hadisma Allahu upozanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje se govori odnosu prema nemuslimanu. A kako je tek onda prema muslimanu? Ili da kažem kako je tek onda prema roditelju? Kako je tek onda prema roditelju? Međutim, kod nas se dešava, nažalost, znači da omladina odrasta u islamu. Znači postane, vidite nas, mladi smo, klanjamo, postimo, slušamo predavanja, međutim ne, ne znamo kako da se ponašamo prema ljudima. Ne znamo kako da se ponašamo prema starijim. Ne znamo kako da se ponašamo prema roditeljima. Znači ljudi dolaze na predavanje, klanjaju, slušaju predavanje, međutim ne znamo kako da se ponašamo prema svojim majicima. Allah Đalešanu je naredio u Kur'anu da se čini dobročinstvo prema roditeljima, pa makar bile na muslimani. Pa kako je tek onda ako su oni muslimani? Uzvišen Allah tabarak wa ta'ala kaže فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّدْ ولا تنهرهما نمو يمرج أف šta je uf? U arapskom jeziku, u vremenu kada objavljivan Kur'an, riječ uf je bila najmanja riječ po broju harfova koja se koristila za, za, za negodovanje. Koja se koristila za što? Za negodovanje. Za najmanji vid negodovanja. Da kažeš nekom mene neka. Ili gdje sad malo. Bilo koji vid negodovanja. To je bila najmanja riječ po broju harfova koja se koristila. I zato da broj mufesira kaže da je bila riječ u tom vremenu koja se koristila sa manjim brojem harfova ili u manje nagodovanje sa kojim se Allah Đelešanov je spomenuo ovdje u Kur'an. Međutim, spomenuo ovu riječ zato što je bila najmanja riječ. I zato Allah vam dao sako dobro. Znači, ako želite beričet i hajr u, svo, u svojim životima, želite Allahu Đelešanov zadovoljstvo, nakon odnosa prema Allahu Đelešanovu, tražite u odnosu prema svojim roditeljima tražite ga u odnosu prema svojim roditeljima. I zato je zabilježi imam Buhari u svom dijelu Edebul Mufrad, neki ispominju da ova predaja se prenosi od poslanika, Marfu'an, neki kažu da ovo od riječi Ibn Omara, a to je, pa makar da su bila riječi ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je neki prenosi da su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a to je da se kaže rida Allah, rida al-walidain, wa sahatu Allah fi sahati al-walidain, ili fi sahati al-walid. Allahu zadovoljstvo, u zadovoljstvo Allahova srđba je u srđbi roditelja. I zato također je zabilježen e, Imam Buhari u svom djelu Adabul Mufrad da je došao čovjek da je došao čovjek Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhu. A vi, draga braću, znate koji je Ibn Abbas. Znači, Ibn Abbas je bio neko, znači bio od mladi ashab Allahu wa posanika alaihi salatu wasalam. Znači bio je mlad. Drugo, Allahu posanika sallallahu alaihi wasallam je za njega dobio da ga poduči razumijevanju vjere i da ga poduči razumijevanju Kur'ana. Zatim, Abdullah ibn Abbas je bio onaj prepoznatni po svi ashaba kao najbolji komentator Kur'ana. I da poslanik sallallahu alaihi wa sallam za njega dobio. Da ga Allah je našao mu podući razumijevanju knjige. I bio je među ashabima najpoznatiji kao mufesir. I zato imao nadimak tarđumanu Kur'an ili habru Kur'an. Kao komentator Kur'ana ili predvodnik u Kur'anu. Jedne prilike je došao čovjek, Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, I požalio mu se na grijeh i rekao da je učinio grijeh. Kaže, učinio sam grijeh koji između ostalo znači bilo je da je ubio čovjeka. Pa kaže, da li za mene ima oprost? Naravno, ovdje odmah da kažem, Abdullah ibn Abbas ga je uputio na stvar da čini veliko dobro djelo, ne bi mu prekrilo to ili umanjilo taj njegov grijeh. Međutim, što ne iziskuje, da se nad njim ne izvrši i kazna koja traži. Pa ga je Abdullah ibn Abbas upitao, a hajjun walidatuk, da li je živa tvoja majka? Pa ga Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu pitao šta? Da li je živa tvoja majka? Pa je rekao da. Pa mi je, pa mi je Abdullah ibn Abbas rekao idi pa čini dobročinstvo prema svojoj majci. Kaže fa inni la a'lamu amalan yuqarribu ila Allah mithlu mithlu birri al-walida. Jer kaže ja ne znam da postoji djelo. Znači ko kaže to? Ne kaže to svak. To kaže ashab. Ona draga braćo ne kaže to svaki ashab. To kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Kaže, jer ja, kaže Abdullah ibn Abbas, jer ja ne poznajem da postoji djelo koje približava uzvišenom Allahu kao što je dobročinstvo prema majici. Ja ne znam da postoji djelo koje približava uzvišenom Allahu kao što je dobročinstvo prema majici. Jer ja ne znam da postoji djelo koje približava uzvišenom Allahu kao što je dobročinstvo prema majici. I zato Allah dao svako dobro, znači vodite računa o svom odnosu prema roditeljima. Znači danas čovjek u današnjem vremenu živi, znači odgaja se, da Allah djelašanu sačuva, da se obhodiš prema svom roditelju kao da je tvoj prijatelj, kao da je tvoj vršnjak. Međutim, naša nas vjera uči da se obhodimo prema svom roditelju kao da je on vlasnik, a kao da sam ja rob. Kao da je on vlasnik, moj gospodin, a ja sam njegov rob. Znači, tako se traži od mene da se obhodim prema svom roditelju. Naravno, osim ukoliko roditelj traži tebe da učiniš ono što je nepokorno Allahu dželle šanu. Da na nisu obaveza da mu se pokoriš. Međutim to ne znači da budeš grub, da budeš ovaki, da budeš onaki, da mu ne činiš dobročinstvo i tako dalje. I zato Allah vam dao svako dobro, znači napominje vas na ovu stvar. A to je odnos inače prema starijim. Međutim, ovdje kažem posebno odnos prema roditelju. Jer uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu dobročinstvo prema roditeljima spominje odma uz tevhid. Spominje odma uz naredbu, uz gdje naređuje da se obožava samo on. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا A tvoj gospodar naređuje da se obožava samo on i da se roditeljima čini dobročinstvo. Drugi dio ovog hadisa, Allah vam dao svako dobro, Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam, kaže مَا وَأَحْبِلْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِ Znači što upućuje na ovaj prvi dio hadisa. I voli koga hoćeš, međutim znaj da ćeš ga napustiti. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Wa'mal ma ši'ta fa innaka majziyun bih I čini šta hoćeš Međutim Allah će te za to nagraditi ili kazniti I zato Allah ođer lašanuhu mudrost i njegova volja je bila da čovjek ima pravo izbora da radi šta hoće. Međutim, zato će biti pitan. Bilo za djela, djela jezika, bilo za djela ruku, bilo za djelo nogu, bilo za djela srca, bilo za djelo organa, uzvišeni Allah ođer lašanuhu će nas pitati. I zato ono što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilio žima Abu Dawudu svom sunan, od Abu Hurera radi Allah ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, inna awwala ma yuhasabu bih abdu jevme la qiyamati s-salah. Prva stvar za koju će čovjek odgovarati na sudnjem danu jeste namaz, pa da kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz da bude dobar, ništa drugo neće biti, ništa drugo neće biti dobro. I zato se traži od nas Allah da usako dobro. Da vodimo računa o svojim namazima. Jer uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala u Kur'an i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu. Nisu garantovali uspjeh samo za onoga koji bude obavio namaz. Nego onaj koji ga bude obavio sa skrušenošću. I zato kaže uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala kad aflaha l-mu'minun alladina hum fi salatihim khashirun. Uspjeli su vjernici. Oni koji su svojim namazima skrušeni. Znači uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala vezuje uspjeh. Zašto? Zašto? za obavljanje namaza, međutim kako obavljanje namaza? Obavljanje namaza u skrušenošću, sa skrušenošću. I zato čovjek mora da bude računa o tome. I zato je došlo u nekim predajama od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je govorio svojim ashabima obavljajte namaz, sallu salata muvadda'in, obavljajte namaz kao da vam je posljedni. Kao da se opraštaš, kao da se opraštaš sa dunjalka. I zato čovjek u svom odnosu prema uzvišenom Allahu tabaraku ta'ala Znači, prvo mora da bude računao u svom namazu. To je naravno, ako uđe i ako prihvati vjeru. Što se tiče praktične strane. Međutim, dok s druge strane, kada u pitanju znanje i nauka, ono što je najvažnije od svega toga, jeste poznavanje ispravnog vjerovanja. To jeste teuhida. Poznavanje ispravnog vjerovanja. I ovo je nešto, draga vreću, na što želim da vam dobro skrenjem pažnju. A to je da ako pogledamo i vidimo život Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidjet ćemo da Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam došla objava kada je bio gdje? U Mekke. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam koliko godina nakon što mu je došla objava je učinio hijđu medijem, jel tako? Koliko godina posle? 13 godina posle. Kada je propisan namaz? Zna neko koje godine po hijđari? Desete godine po hijđari. Kao što kaže jedan brojistanski učenjaka, وَصَلَّا فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ I klanio je u Mekke tri godine. Znači deset godina je bilo čisto pozivanje u tevhid. Pozivanje u Allahu tabarak wa ta'ala jednoću. I zato neko, Znači niko, da tako kaže, ne može niti smije da danas dođe i kaže da zanemari važnost i bitnost ispravnog vjerovanja. I kaže, zašto danas govoriti ljudima o akidu? Zašto danas ljudima govoriti o tevhidu? Znači pogledajte, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, koji je postan u Mekki, znači postan sa svim svojim muadžizama. Znači prije svega ljudi su vidjeli nadnaravnost Kur'ana, Arabi. Su tada poznavali izvorni, znači ona, poznavali su svoj jezik, I zato i danas kada učimo, na primjer, e, kada učimo arapski jezik, ako iz tafsira, znači najlazimo na arapsku poeziju. Znači imamo muallaqat saba, muallaqat ašara, ibn ibn Qajsa, قفا نبقي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين دخولي فحوملي فتودح znači uči se zašto zato da bi se poznavao jezik koji su Arabi poznavali Znači kada je objavljivan Kur'an. Međutim, vidjeli su nadnaravnost Kur'ana. To je prva stvar. Druga stvar, znali su, znali su ličnost Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znali su koliko je bio pošten. Sred, zatim vidjeli su, vidjeli su svojim očima nadnaravnosti, odnosno muđize Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A to jedna od muđiza je bila da mu uzviši mi Allah tabarak wa ta'ala raspolovio mjesec. Da su došli slavnici Mekke i tražili njega. Pa se kaže raspolovio mjesec, pa jedan bio na jednom kraju Mekke, drugi je bio na drugom kraju Mekke. Kao što se spomni u Kur'anu, kterbeti sa'at, on šakal qamar. Znači, uzvišen je Allah, Đalešan nam je, pored svih tih dokaza, pored svega toga, znači, pazite, arapski jezik izvorni, poštenje, muđize koje se vidi, poslanih sallallahu alaihi wa sallam ostaje deset godina, draga vraćo, da ljude poduči tevhidu. Šta je to tevhid? Šta je to smatranje, odnosno vjerovanje, da je Allah Đalešanu jedan jedini? Nije smatranje da Allah Đalešanu jedan jedini, samo da vjeruješ da Allah tvorac, da Allah Đalešanu gospodar. Zato što su mušnici Mekke svi vjerovali da Allah jalla šanuhu, da Allah jalla šanuhu postoji, da je tvorac, da je gospodar, da daje obskrbu, da daje kišu, da daje snijeg, oni normalni nisu imali snijega, da, znači sve su to vjerovali. Međutim, smatrali su na svoje božanstvo, da i oni samo približuju uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I zato vidite, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, još jednom ponavljam, deset godina da ostaje u Mekki, podučavajući muslimane, podučavajući ashabe, pozivajući ljude u tevhid. I zato povešte ovo što smo rekli, da sad, od prvih stvari koji će čovjek biti pitan u kaburu, jeste kom je gospodar, kom je poslanik i koja mu je vera. I nada odgovor na ta pitanje neće dati onaj koji je znao, u smislu informacije, nego onaj koji je radio po tome. Munafik, nabijelnik, i reći šta, čuo sam da ljudi govore. Međutim, samo će vjernik da, da to odgovor na to pitanje. Zato kaže Allah tabaraka wa ta'ala, ثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Dele qavli ثَبِتِ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرِ Allah jel šanu će učvrstiti posljednom riječu na znači čune koji vjeruju na dunjavnog i na ahiretu. Znači, mu fesiri kažu da se odnosi na što? Da se odnosi na kabur. I zato još jednom vam kažem, obratite pažnju na taj dio. Da Allah u posanika, alaihi salatu wasalam, deset godina ostaje ljude podučavajući tevhidu. Pa podučava ljude da sve ono što vješaju konce, hamailije, talismane, da je sve to, znači širk. Bilo veliki i bilo mali širk. Pa je zabilio že imao Ahmedu svoj musnad od Imran ibn Husayna, da je poslanik alaihi salatu wasalam vidio čovjeka da je stavio nešto na svoju ruku. Pa mu rekao, zašto si to učinio? Pa kaže, min al wahine. Kaže, uva stavio sam od jedne vrste bolesti. Pa mu kaže poslanik alaihi salatu wasalam, in zi'aha, pa inna ke lau mitta wahi alaike, ba aflahte abada. Kaže, skin to, kaže, da sumro, a da je to bilo na tebi, kaže, nikada se ne bi kutarsu u jahannam. Da Allah, tabarak wa ta'ala, sačuva. Podučava pa ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa, pa nas podučava, podučio nas je stvarima koje vode ka širku. I zabranio nam sve vidove, svake stvari koje mogu da nas odvedu u širku. Od toga je zaklinjanje nečim drugim, nečim ili nekim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, obavljanje namaza blizu ili oko kaburova i tako dalje. I zato stvari koje pomaže čovjeku da razumije ove stvari jeste da vidi koja je to bila vjera Arapa u vremenu kada je objavljen, u vremenu kada je došao Kur'an. Ona božanstva koja se spominju, a svi znate sigurno, da poslanik alaihi salatu wasalam kada je ušao u Meku da je, bil, da je našao koliko božanstava? 300 i nešto. Najveći ti božanstava je bio Lat i Uzzat. Bio je šta? Lat i Uzzat. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الله جل شانه spominje u suri Najm. Poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike ustao i mušnicima Mekke proučio suru Neđum. Lat, koji je bio Lat? Lat je bilo božanstvo koje su obožavali Arapi. Jedan dio Arapa je obožavao Lat. Jedni kažu da ovo ime izvedenica od imena Allah. Međutim, da stijeli da bude Allah u ženskom rodu. Pa su da ima Lat. I ovo božanstvo, odnosno ova ekip je bio u Daifu. I to je bila jedna pećina. Međutim, kažu, jedni kažu, da vlad, da je bilo ime čovjeka, i to je mišljenje velikog broja mufesira, da je bilo ime čovjeka koji kana je lutu savijet bi Mekke, ili Hujjaj, koji je pravio hranu hodočasnicima koji su obilazili Mekku. Međutim, bio je dobar i pobožan čovjek. I kada je umro, na mjestu gdje su ga zakopali, stavili su veliki kamen, veliku peću i počeli su da to svetku i da to, da to obožavaju. Međutim, vjerovali su da je dobar čovjek, međutim, da preko, da preko njega dolaze do uzvišenog Allaha, tabarak ta'ala. I zato naziv onih božanstava koji se spominju u suri Nuh. Znači prvi širk koji je nastao na zemlji, kada Nuh, alaihi salam, znači kada su Nuh rekli وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاقًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا Znači imena onih božanstava, Ja'uq, Nasr, Jagud, koji se spominju u suri Nuh. Došli kod imama Bukharije, od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Abbas rekao, to su imena dobrih ljudi iz vremena Nuh, alaihi salam, koji su bili pokloni. Međutim, šeitan došao i rekao ljudima, zašto ne biste tamo gdje su oni zakopani, zakopani zašto ne biste nešto napravili, zašto ne biste nešto napravili, da vas to podsjeća na njihov ibadet. Samo da vas podsjeća na njihov ibadet, pa su to učinili. Pa kad je umrla ta generacija, došla je druga kojima objavio šeitan, odnosno došao nadahnuji, da ih obožavaju pa su počeli da ih obožavaju. Znači sve sto imena dobrih ljudi, međutim koji su kasnije prešli šta? U božanstva da se obožavaju mimo Allah tabarik wa ta'ala. I to je prvi širk na zemlji koji je nastao. Prvi širk i prvo više, bož, više božstvo među čovečanstvo koje je nastalo, nastalo je preko dobrih ljudi. U osnovi bila novotarija koja je dovela čovjeka, dovela ljude do nevjerstva. I zato novotarija može da dovede čovjeka do čega? Do nevjerstva da Allah tabarik wa ta'ala sačuva. I zato su islamski učinjaci uložili toliki trud i napor da pojasne svaki vid novotarije. Da pojasne šta? Svaki vid novotarije. I zato je ova vjera ovako sačuvana. Zašto je sačuvana? Zato što uzvišen je Allah tabaraka ve ta'ala uzao na sebe obavezu da će sačuvati ovu vjeru. Da se vjera neće skriviti kao prijašnje vjere. Međutim, preko koga će ona biti sačuvana? Preko islamskih učenjaka. Preko učenjaka koji su na sunnetu Allahu al-Kusanika sallallahu alejhi ve sallam. I zato, kao što je Imam Abu Davud u svom sunanu, da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se podijeli židovi, podijeli se kršćani, kaže se taftari ummati i podijeli će se moj ummet na 73 skupine. 72 u vatru, osim jedne. Pa kaže Allah poslanik, koja je ta jedna? Na čemu će biti ta jedna? Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je ona na čemu sam ana alejhi wa ashabi, na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Zašto ode? I zato islamski učenjaci ko što je bilo kajim, su govorili, znanje je Kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. <clears throat> Kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Dobro, može neko doći pomisli, dobro, kaže Allah, kaže poslanik. Međutim, jesu li ashabi na novog poslanika? Nisu. Međutim, ashabi generalno kao generacija. Znači, nisu ashabi ne pogrešili. Međutim, oni kao generacija su bili slikovit primjer objave Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Jer svaka septa koja se pojavi danas, uzima, traži sebi tamo po davodnicima dokaze u Kur'anu i Sunnetu. I kaže, vidiš da su ovo, čak i one Ahmedije, Kadijanije koji kažu da ima poslanika posle Muhammeda, su rekli, evo vidiš, spomenut će se. I logo ne znači to i to. Međutim, ono na čemu su bili ashabi, znači to je mjerno. Jesu li ashabi to znali od vjere? Je to Abu Bakr praktikovo? Je to Omer praktikovo? Je to Osma praktikovo? Nije, to ne možda bude vjera. Je li praktikovo? To može da bude vjera. Znači to je mjerilo. I zato je došlo toliko I u Kur'anu spomen ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wa sallam. I zato u sunnetu je došlo toliko, toliki govor ili u ashabima općento, ili da kažemo znači o fadiletima svakog ashaba pona osobu. I zato vidite kako u svim hadijskim zbirkama imaju odlik fadailu sahabe, odlike ashaba. Pa se spomnio odlike Abu Bakra, odlike Omara, odlike Osmana, odlike Alije ili ashaba općento. Zašto? Zato što su oni bili generacija koji su nam slikovito znači dali kao islam. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala preko takvih generacija, preko islamskih učenjaka, sačuvao da ova vjera ostane originalna. Sačuvao da ova vjera ostane originalna. I zato ono čemu su posvetili, dakle, i zato za vrijeme prvih učenjaka, posle ashaba, nije se pojavila ni jedna novatarija, a da islamski učenjaci nisu o tome govorili za vrijeme imama Ahmeda, za vrijeme imama Ebu Hanife, za vrijeme ovoga, odmah su odgovarali ti novotari. Zašto da ova vjera ostane onako kako objavi uzvišeni Allah, kako objavi uzvišeni Allah, tabaraku ta'ala. I zato, draga braćo, od najvećih obaveza, od dobro zapamno, od najvećih obaveza današnje omladine jeste da svoje vrijeme i svoj život potroše na polju traženja znanja. Jer nema vrijednije stvari od traženja znanja. Zašto? Zato što te traženje znanja vodi ka svakoj stvari islama koju želiš. Čovjek može da uči Kur'an, međutim da Allah tebara kutala da završi u džahnem. Zašto? Zato što nešto nije bilo u rijecu. I prvo, znate prva to je sa kojima će biti potpanje džahnem, da Allah djelašanu sačuva. Zašto nešto nije tu bilo u redu? Nije vodio računa o iskrenosti. Ovaj nije vodio računa o dobročinstvu prema roditeljima, ovaj nije vodio računa o odnosu prema ljudima, ovaj nije vodio računa o halalim jedu. Znači, preko znanja se dolazi, zato osnovna stvar U islamu je znanje i najviše za što trebate da posvjetite, odvojite svog vremena, svog truda, svog napora, jeste da naučite ovu vjeru kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. A prva od tih stvari jeste da se posvjeti pažnje ispravnom vjerovanju, da se posvjeti pažnje akidi, da se posvjeti pažnje tevhidu, izučavanju i zato koji god pojedinac, koji god da kažemo partija, koja god džamaat skupina, ne daje važnost jer kaže nemoj nam o tome govoriti, znači to su, to je znak, znači da tu nešto neštima. U najmanju ruku da tako kažem. Znači da tu nešto neštima. I zato iskoriste svoje vrijeme. Iskoriste ono što vam je Allah Zelošanu dao za učenje ovoga što sam sada, o čemu smo sada ovdje govorili. Jer znači nema veće borbe od, od traženja znanja nema nečega za čim smo u većoj potrebi potraženja znanja. Jer, draga braćo, ovo se obraćam vama sada ovde, znači, ja sad nisam došao ovde da vam govorim ono, da vi posjećate predavanje, da sad kažete, ovo smo čuli, ovo nismo čuli, znači, znači nisam došao sa ti cilj. Došao sam prije svega da vas posjetim kao braću u Valaho igre. Došao sam da samo vama podijelim neka mišljenja. Da nešto ono što bi se reklo da vam kažem u da vam kažem ozbiljno. Znači, nije li? Znači, sad je kod nas postao slušaj, ja ono, znaš, zavališ, još ako ste internet, zavališ i slušaš predavanje, još te dobro predavanje. Znači, ne su, znači, ne, ne slušaj se predavanje, predavanje se sluša da se to sprovode u praksu. I zato ako vam ja sada ovdje, znači, govorim o dobročinstvu roditelja, a vi ovdje tamo i opet ćete razumiješ, da bogati majko, nemoj samo tako, da bogat babo, nemoj tako. Znači, kako je fajnije? Znači, moraš, moramo da se mijenjamo. I ovu stvar koju vam sada ovdje želim spomenuti, a to je, Da kao što čovjek ima nagradu ako neko se prihvati vjere, ili prihvati islam njegovim sebebom. Isto tako da Allah Đelešanu sačuva ima kaznu ako njego, neko njegovim sebebom, ako udali nekoga od islama svojim sebebom. I vi ste ti koji u ovom vremenu, znači drugima trebate da govorite o ovoj vjeri. I o ljepoti ove vjere. Prije svega svojim djelima, a onda i svojim vjestima. Jer pogledajte samo, od vam opet skrećem jedan drugi detalj sira Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako se, kako se prenosi islam među prvima sahabima? Prvi sahabi kako su prihvatili islam? Da Desterca ashaba koji ima većan džennet, četvrca halifa, znači se samo oni ovim deset, ovim de, o, ovoj desterce sahaba. Jesu li svi oni prešli na islam zato što im je došlo Allahu poslanika alaihi wa sallam i rekao slušaj da prihvati islam? Nisu. Nego prihvati islam, pa ovaj otišao drugome, rekao, razumiješ li, rekao mu islamu, pa ovaj otišao ovome, pa ovaj otišao ovome, pa ovaj otišao ovome, i tako se sakupila ta, tako se sakupila ta generacija. I zato nemojte misliti da će doći neko, naš, koji će kad pogleda ljudi ili nešto rekne ljudima, ljudi nas tu vjeru, ne. Znači, svi, svi smo mi ti, svaki musliman ono što zna od vjere, obavezan da, da prenosi drugom. A ovdje vam kažem, pogotovo vodite odnosa, pogotovo vodite račun odnosu prije svega prema roditeljima, prema komšima, prema najbližnjim pa najbližnjim. I vi ste ti koji ste odgovorni za prenošenje znanja. Vi ste ti koji ste odgovorni sutra. Kada imate jedno ovako predavanje, ko što ovo predavanje. Nije ovo odgovorno samo nekog organizatora, niti nekog promotora, niti nekog predavača. A ja ću doći kod idem u pozorišta lutaka pa da vidim šta će ko reći. Znači, nije to tako. Nego svaki odgovoran da pozove nekoga Sad ti odgovore da pozove nekoga na neki hajl koji ima. Bilo da se radilo o kursu ovoga, bilo da se radilo o podučavanju ovoga, bilo da se... Znači, svi smo mi odgovorni. I ne možemo govoriti, hoćemo da budemo na čemu su bila sahabe Allahu ako sa nikalih i sanatu sve, međutim da se ponašamo ono kako mi hoćemo. Pogledajte, zato vam kažem ovdje, znači sa ovim ću završiti. Znači, vratite se na siru Allahu ako sa nikalih i sanatu sve, i razmislite, draga broću. Vratite se i pogledajte kako se u prvom vremenu Islam prenosio. Pogledajte prvi ashabi kako su prešli na islam. Pročitaj nekoliko puta to pogled i onda razmisli malo o tome. Razmisli malo o tome. I onda ono što staje u zadnjem dijelu ovoga hadisa, normalno nemamo vremena o tome da govorimo, a to je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže i znajte da je čast vjernika u njegovom noćnom obavljanju namaza i da je njegov ponos u njegovom njegove nepotrebe za ljudi, međutim, inša Allah, ako Allah da nam olakša إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دن واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة أمة الإسلام أنت الخالدة في دروب النصر دوما رائدة